Podstatné sa zatiaľ neskončilo a tak ako po včerajšom dni prišla noc, tak aj po tejto noci tu máme nové ráno, ktoré sa s najväčšou pravdepodobnosťou bude v najbližších minútach meniť na ďalší zimný deň. Plinie nám už posledná februárová streda roku 2026, originálna aj v tomto časopriestore aby iba nadviazala na svoje predchodky, niektoré toho zaujímavého a neopakovateľného tiež ponúkli celkom dosť. Napríklad prvé zdokumentované predstavenie s cvičenou opicou, vstupné vtedy v New Yorku bolo iba 1 cent, zrod prvého revolveru, premiérovej dane z benzínu alebo momentu, keď na vodu spustili loď Britannic, sesterské to plavidlo nešťastného Titaniku, pričom napriek vylepšenej bezpečnosti ju to neskôr tiež dostalo pod vodu. Ona sa v tomto prípade stretla s námornou mínou ešte počas Prvej svetovej vojny. Takže je jasné, že aj dnes bude na čo spomínať konkrétne v práve sa začínajúcej petrolejke, pri ktorej sledovaní vás vítá z Banskej Bystrice zdravý Peter Kršiak. Nech sa vám príjemne počúva. Vezmi ma na hory do nízkych tatier Nebo nám otvorí náruč z ťa pastier. Vezmi ma na plecia, nech vidím hore. Vieme, že nie je viac, než láskou horieť. Liptovská hlavu na chleba s maslom. Čo sme si nenašli, to si nás našlo. A potom na bane, na kompot zo špajze. Pre mňa vždy ostaneš najlepší manžel. Liptovské pesničku. Na úspech všeobecne potrebujete niečo vyžarovať a to sa z tejto strany darilo celkom slušným spôsobom. Mám teraz na mysli samozrejme interpretku, ročník 1988, 26. február sa písal, keď sa v Považskej Bystrici narodila ako e, Simona Martausová, aktuálne teda už aj vďaka tomu manželovi ospevovanému v pesničke Magušinová, e, ktorá sa zviditeľnila teda predovšetkým ako interpretka, pesničkárka, ale sú tam aj herecké skúsenosti, napríklad aj s Radošinským naivným divadlom. Jubileum o dva roky, dnes v úvode v pesničke Liptovské srdce uvádza nás do aktuálnej petrolejky, ktorá sa bude točiť okolo iných troch pilierov, pretože tu máme aj spomienkové body, ktoré nemožno obísť, hlavne v súvislosti s jej novým termínom 10. výročie odchodu Jura Černého, ktorý bol svojho času bubeníkom a najvýznamnejšie obdobie strávil v blízkosti Maťa Ďurindu v skupine Tublatanka. Takže budeme spomínať v rámci trikolóry tromi pesničkami a okrem toho tu je ďalšie jubileum, čo sa týka odchodov a to sa týka legendárneho lídra vlastného telesa menom Karel Vlach. Jeho orchester mal svoju silu muzikantskú a keďže tiež si to spojíme s 26. februárom, tak už nás čaká 40 čo sa týka výročia úmrtia. No ale máme tu aj jubilanta a toho si spojíme ešte s dátumom včerajším 24. februárovým dňom, keď si 80 pripomenul Jan Štraser ako textár. Je sa za čím obzerať, ale samozrejme bude to postavené aj na iných bodoch. Ten 25. február je v kalendári v čase premiéry. Dnešné petrolejky meninoví oslávenci na Slovensku majiteľia mena Frederik, respektíve Frederika, meno je románskou podobou mena Friedrich, ktoré je zase nemeckého pôvodu a v preklade ide o mieru milovného vládcu. V Českej republike by to mala byť Liliana, majiteľka ženského mena latinského pôvodu, čo by malo byť odvodené od e, lílie kvetinky. Vykladá sa tiež ako veselá, hravá. No a máme tu aj pamätný deň Českej inteligencie a Konfederácie politických väzňov, obetiam komunistického prevratu a totalitnej doby. V rámci socialistického kalendára by to, to totiž bol deň víťazstva československého pracujúceho ľudu, ten 25. február rok 1948. Ono to prinieslo aj kopec radosti, aj kopec vrások, hlavne v neskoršom období, lebo tie 50. roky to bol celkom slušný masaker. No, základ je teda jasný, kadiaľ by sme sa mohli uberať. No a začali sme v Považskej Bystrici. Nepôjdeme veľmi ďaleko po druhú pesničku, rodak Strstenej, ktorý si ten sviatok narodeninový pripomenul tiež v rámci 24. februárového dňa a už to boli 52. narodeniny. Trošku nenápadnejší z pesničkár, ale určite tam je veľa kvality a aj charizma sa nájde. Svojho času člen folkovej skupiny Ozvena, potom neskôr strávil nejaký čas aj vo Veľkej Británii a keď sa vrátil, tak došlo na vystúpenie na festivale Pramene v Sklených Tepliciach, na Kremnických gegoch, získal aj ocenenie, Zlatý Gunár sa mu dostal do rúk v kategórii pesničkári, no aj od tých čas už uplynuli 20 ročia, takže to letí neuveriteľne. Týka sa to Roba Huleja, tak si ho poďme pripomenúť ako ideálneho muža, ale pozor, je to iba v názve, obsah ten ho dostane nohami na zem. Viem, že nie som práve ideálny muž. Ak máš niečo proti, tak prosím radšej čuš, že mám krivé nohy, ale mám ich rád. Do príručnej mini tašky môžem si ich poskladať. naplno dýcham, svojím nosom vzduch. Je to moja pícha, si ráno dobrodruh. V ňom je moja sila a výdrž v umení, že je trošku nadrozmerný, to už nik viac nezmení. Viem, že nie som práve ideálny chlap. Túlam sa vždy nocou a vypijem si rád. Fajčím iba cigary, rád počúvam jazz. Ak ma iba trošku ľúbiš, na klinec ma nezáves. Viem, že nie som práve ideálnych, ale je ti dúfam známe, to, že mám ťa rád. Roztočíme príbeh, láske ako drám, všetko, čo mám, tebe dám a pre seba nič nenechám. Všetko, čo mám, tebe dám a pre seba nič nenechám. Je yeah, všetko, čo mám, tebe dám a pre seba prichádza nám interpret, ktorého si bolo možné spájať aj so skupinou Úsvit. Tá sa zameriavala viac na bluesovú a jazzovú muziku a aj festival Strunobranie, pesničkári slovenský, takže je toho viac, kde sa s týmto menom bolo možné stretnúť na akciách folkového razenia predovšetkým a tak tomuto spievalo tiež už teda pred zhruba 20 rokmi. Pesnička nepatrí medzi najčerstvejšie a tých starších tu bude znieť ešte celkom slušná zbierka, ale poďme za udalosťami, ktoré nám aktuálny dátum ponúka a už je sa teda začím obzerať po rokoch aj hlboko do minulosti, keď sa v Prahe poprvýkrát bolo možné stretnúť so živým slonom a levom aspoň také sú informácie, že to bol 25. február a ešte rok 1570 a nebolo to o tom, že by tam migrovali títo zvieratá. Zase sa o to postaral iba človek. Prvé historicky doložené zasadanie americkej vlády pod vedením Georgia Washingtona v jeho vlastnom dome to bolo. To sa spája s rokom 1793. Samuel Colt tiež sa zapísal do histórie a je tu také malé jubileum, lebo v roku 1836, čiže pred 190 rokmi, mal možnosť si teda zapísať na svoje konto patent na konštrukciu podľa neho nazvaného šesťranového bubienkového revolvera a komentoval to slovami svojho času Boh stvoril muža, mužov silných, mužov slabých, ja som tento rozdiel vyrovnal rodák z Hartfordu v štáte Connecticut sa stal teda americkým vynálezcom aj priemyselníkom a pištole ako také, však keby to vynašiel nejaký Joško Čvančara, asi ťažko by sme strieľali z čvančarových výrobkov, respektíve tak ako sa zvykne hovoriť, mal kolty proklate nízko, asi mal čvančary proklate nízko by zrejme nebolo úplne ideálne, musíte sa asi takýmto spôsobom zapísať do histórie, že sa už narodíte s danosťami aj v mene a priezvisku. Ešte jedna udalosť zo vzdielenejších udalostí vo Viedni v roku 1869 e, založili Slovenský akademický spolok Tatran a aj to má po rokoch tiež svojich obľúbencov, respektíve tých, ktorí sa týmto smerom tiež radi obzerajú. My sa budeme teraz obzerať za jedným z ostatných českých slávikov, lebo sa mu darilo v tých rokoch aj nedávno, aj dávnejšie minulých. E, stal sa e, interpretom piesní, ktoré majú celkom slušnú sledovanosť, pôvodne narodený práve mm, v roku 1985, 26. februára v Železnej Rude, pod menom Miroslav Slodičák prišiel na svet a e, stal sa skladateľom pochádzajúcim teda zo Šumavy, držiteľom celej série hudobných ocenení. V roku 2008 napríklad získal Českého Slávika v kategórii Objav roka. No a potom bol v rokoch 2021 až 2024 aj spevákom roka. Sedem štúdiových albumov by malo byť na jeho konte a zástupy fanúšikov prichádzajúcich na koncerty, pretože Marek Stracený púta pozornosť a každý, kto teda takýmto spôsobom sa rozhodol využiť e, voľný čas, tvrdil presne to, čo je ukryté v názve nasledujúcej pesničky To se mi líbí. strašne veľkú kliku. Je to skvělý a je to fajn. Snad se to nepokazí, jak je ve zvyku, já už vím, že tohle je ten správný směr, tudy má teď smysl jít. Život není vždycky fér, ale za tebe dík, to se mi líbí a každou další chvíli, co tě znám, jsem si jistý, že ty si obraz a ja to se mi líbí a každou další chvíli naší my jsme se hledali, až jsme se našli. Jsem rád, že tě mám. Hraješ hlavní roli v naší love story. S tebou věřím v happy end všechno můžem, přij si cokoliv, já už vím, že tohle je ten správný směr, tudy má teď smysl jít. Život není vždycky fér, ale za tebe dík, to se mi líbí a každou další chvíli, co tě znám, jsem si jistý, že ty si obraz a já tvůj dám, to se mi ten správný směr, kudy má teď smysl jít. Život není vždycky fér, ale za tebe dík, to se mi líbí. A každou další chvíli, co tě znám, jsem si jistý, že ty si obraz a já tvůj dám. To se mi líbí a každou další chvíli naš je t'ai chez hľadali sa aj rodičia, ocino zo Slovenska, mamina z Českej republiky. No a ešte ako Miroslav začal teda študovať na konzervatóriu Jaroslava Ješka v Prahe a v roku 2015 ponúkol album Pády a obdržal za to celkom slušné e, kladné ohlasy. V tých rokoch 2021-2022 išlo aj o koncertnú letnú sériu e, v rámci túr Tour de Léto a niekoľkokrát usporiadal aj koncert za čistotu Šumavy. Podmienkou pre vstup na tento koncert bolo, že každý z účastníkov musel upratať nejaké to miesto na Šumave. Svoj počínaj zdokumentoval a teda potom mohol získať aj vstupenku na koncert, ten konkrétny divák. No a potom sa to odohralo na hrebeňoch Šumavy v takej komornej akustickej atmosfére. Spolupracoval s mnohými okrem iného teda aj s Karlom Gotom, ktorý mu tiež prišiel zaspievať na jeden z jeho koncertov a tak symbolicky sa pokúšal mu odovzdať štafetový kolík v zbieraní Slávikov, aj sa to teda darilo 4 roky. Aktuálne by tam mal byť, tuším, Václav Noit Bárta, tým zlatým. Je tam aj niečo s Hankou Zagorovou, s Ľudskou Bílou, takže tých pesničiek pre výkvet českej hudobnej scény už povznikalo celkom dosť a aj teda sám sa stará o repertoár, ktorý je spestrovaný zaujímavými videoklipmi a v nich účinkujú mnohí herci predovšetkým. Takže dnes z tejto strany jeden príspevok a poďme opäť pozrieť sa na minulosť toho čerstvejšieho termínu 25. februárového dňa ako to teda vyzeralo v tom 20. storočí. V roku 1913 za veľkou mlákou ratifikovali 16. dodatok americkej ústavy, ktorý sa zaoberal daňou z príjmu. No a tieto dane tiež mnohým nedávajú spať ani v súčasnosti. Národné zhromaždenie Československej republiky o 6 rokov neskôr schválilo zákon o odluke československej meny od meny platnej v bývalej monarchii. Zmocňovací zákon a nariadenie ministerstva financí o okolkovaní rakúsko-uhorských bankoviek umožnil aj vznik potom novej československej meny, koruny. Tvorcom tejto reformy oficiálne teda je uvádzaný vtedajší minister financí Alois Rašín. Rok 1932 Brunšvická vláda vymenovala Adolfa Hitlera za vládneho radcu, čím získal nemecké štátne občianstvo, predtým mal rakúske, ktorého sa síce vzdal, ale automaticky tým nezískal nemecké občianstvo. No a keď sa už potom podarilo, tak mohol kandidovať na úrad ríšského prezidenta a kuskazu to prinieslo. To už máme v historických análoch celkom slušne zapísané, ale zase mal aj svojich výdatných pomocníkov tom, ktorí tiež robili celkom slušnú garazdu. V roku 1940 jedna z amerických súkromných televíznych staníc v New Yorku odvysielala prvýkrát hokejový zápas. Na obrazovkách proti sebe sa postavili mužstva Rangers a Canadiens v 48. sa to u nás celkom slušne mlelo, v Prahe sa konala na Václavskom námestí manifestácia, na ktorej Klement Gottwald oznámil, že prezident Eduard Beneš prijal demisiu 12 nekomunistických ministrov a pod tlakom aktuálnych okolností schválil návrh novej vlády pod vedením práve Klementa Gottwalda. Súdruhovia týmto aktom prebrali moc do svojich rúk a postupne prestali rešpektovať všetky princípy parlamentnej demokracie, nastolili dik diktatúru. Tento deň bol počas obdobia socializmu v Československej socialistickej republike slávený ako víťazný február. Aj dnes tu máme takých, ktorí už dopredu hlásia, že nebudú rešpektovať nič a len počkajme, keď sa dostanú k pultíku a začnú sekať hlava, hlava všetkých, ktorým nie sú pochutí. Rok 1951 Pražský rozhlas informoval o odhalení protištátneho spiknutia. Išlo o pokračovanie čistiek, ktorými sa súdruhovia zbavovali nepohodlných pohlavárov. Na svojom zasadnutí ústredného výkonného výboru tiež obvinili z protištátnej činnosti alebo buržoázneho nacionalizmu viacerých súdruhov, aj súdruhov teda Rudolfa Slánskeho, Vladimíra Klementisa, Gustáva Huseka a ďalších a ďalších a hľadanie vnútorného nepriateľa vyvrcholilo potom v roku 1952 súdnym procesom s protištátnym spikleneckým centrom, ktorému údajne teda velil práve Rudolf Slánsky, takže boli tam aj rozsudky smrti s e, týmito funkcionármi a ono sa to už postupne samozrejme ešte ten zoznam rozširoval. V 1954. Československá televízia rozbehla pravidelné vysielanie zo štúdia v Mešťanskej besede vo Vladislavovej ulici v Prahe a pred 70 rokmi v záverečný deň 20. zjazdu komunistickej strany Sovietskeho zväzu vtedajší prvý tajomník Nikita Chruščov predniesol prejav v ktorom odsúdil zneužívanie moci Josifom Stalinom a kult jeho osobnosti. Nič netrvá väčšine. Ani to, čo sme tu mali so sovietským zväzom na väčšie časy. Boli tam aj objatia, niektorí sa za ne už hambia v aktuálnej dobe a jedno objatie tu máme aj v pesničke pripravené a pôjde o interpreta, ktorý si tie narodeniny pripovína práve v deň premiéry aktuálnej Petrolejky, čiže tohoto 25. februára. 52. výročie sa týka rodáka zo Sučian menom Vratko Rohoň. Stal sa spevákom, gitaristom kapely Iné kafe, svojho času pilotom lietadla, ale aktuálne opäť pribúdajú pesničky, albumy a jeden z nich svojho času mal takú odvahu predstavoval aj u nás v štúdiu v tom 2013 ešte, keď mal tento album 2 roky a my si ho pripomenieme pesničkou Špinavé objatie. Eh? Vieto trhá listy zo stromov, skončili sme a je hotovo, každý si od dneška Svoju cestu stráži sám, nepovieš ani ďakujem. Slová ako milujem, stratili dávno zmysel. Každý ostal radšej sám. Vonku svetla zažínajú, myšlienky začínajú, mesto ma vábi do svojho špinavého objatia. Zabudnúť na ako by nikdy nebolo pomôcť obrátiť list a skúšať ďalej ísť. večer budem mať hostí Východom slnka zabúdam Ich meno, vek aj tvár Vybežia ako splašené Milý obraz na stene Chvíľa, čo nevrátim späť Ako tvoju odpoveď nás príde Na kolenách v prachu hľadám si cestu K ďalšiemu rohu, k ďalšiemu miestu Mesto čaká prekliatie Už cítim jeho objatie História kapely Iné kafe sa začala písať niekedy v 95. roku, keď e, Vratko Hrohoň, Majo Chromy, ako bývali členovia skupiny Shotgun, dávali dohromady novú zostavu, ešte si dávali názov aj Vazbuke písať. No a postupne začali pribúdať pesničky, ktoré ten repertoár rozširovali až do toho 2006. keď e, už definitívne sa rozhodol pre profesionálnu kariéru v leteckej doprave, čo teda neumožňovalo veľmi sa údobne aktivizovať. No a nakoniec 17. februára uplynulo 20 rokov od momentu, keď oficiálne bolo ukončené muzicírovanie kapely Iné kafe, ale oni si potom opäť dali šancu a v januári 2011 bol ohlásený jediný koncert, klubový koncert v Bratislave a keďže bol vypredaný za rekordné 3,5 hodiny, tak z neho vzniklo januárové mesačné turné po 5 mestách a celkovo napokon 15 koncertov, 5 v Bratislave a kapela ešte odmietla možnosť presunúť koncerty do športových hál, nakoľko sa nechceli vzdať myšlienky klubovej show a atmosféry a nový radový album ohlásili na jeseň roku 2011. To je práve ten titul Právo na šťastie, ktorý sme si pesničkovo pripomenuli. Vydaný 8 rokov od predchádzajúceho titulu bez udania dôvodu od albumu Čumil. To bol tiež prvý album, e, ktorý bol s Bubeníkom do doma. Podobne ako Čumil aj tento bol vydaný prostredníctvom vydavateľstva Universal Music. Vyšiel v dvoch verziách, takej tej klasickej verzii a potom v limitovanej Digipack verzii, ktorá obsahovala aj cover verziu pesničky Keď sa všetci zjednotíme, s ktorou prišla pôvodne skupina Zóna A. Takže je čo rozoberať aj určite aj v tomto prípade, ale dnes jednopesničkové pristavenie sa pri skupine Iné kafe, pretože tých, ktorí to tu budú mať košatejšie zastúpené, tých budeme hľadať e, v iných ročníkoch a spája si to s inými súvislostiami, čo si ešte dnes môžeme dovoliť povytiahnuť z udalostí z tých ešte z 20. storočia tak rok 1969 bolo to žiaľ celkom smutne horúce keď sa na Václavskom námestí upálil vtedy iba 19-ročný študent Jan Zajíc, rodák z Vítkova, bol ročníkom 1950 a rozhodol sa po vzore Jana Palacha tiež práve v deň 21. výročia toho komunistického puču pre tento čin, lebo to bol protest proti okupácii Československa vojskami Varšavskej zmluvy. Aj takéto smutné veci nám aktuálny termín ponúka, tiež 27. zjazd komunistickej strany Sovietskeho zväzu, ktorý pred 40 rokmi bol na ponukovom liste, trval do 6. marca, no a na zjazde sa vtedy naznačil aj nový trend smerovania nielen tejto strany, ale aj celej krajiny, ktorý bol neskôr známy ako perestrojka. V 1991. na konferencii hláv štátov šiestich štátov v Budapešti bolo rozhodnuté o rozpustení Varšavskej zmluvy k 1. júnu toho istého roku. No a pokiaľ ide o udalosti z toho čerstvejšieho obdobia, tak um, naklonovaný, kastrovaný kôň Pieras, inak svetový šampión vo vytrvalostnom behu, dvojnásobný, pred 21 rokmi bol takto naklonovaný. Kôň bol alebo tento klon bol pomenovaný Pieras Krojzutech Stallion a bol naklonovaný z obchodných dôvodov, však ono sa to zvyčajne robí pre peniaze všetko. No 20 rokov je tiež tomu, keď svetová populácia sa vyšplhala na 6,5 miliardy ľudí. Slovenskí, slovenskí ženisti pred 19 rokmi, slúžiaci v rámci akcie Iracká sloboda, definitívne opúšťali územie Kuwaitu, vrátili sa naspäť do vlasti, skončila sa tak e, slovenská e, anabáza v tejto súvislosti a aktívne pôsobenie na akciách e, v Iraku, keď by sa všetci vojaci vrátili domov, hlavne tí, ktorí sú za hranicami svojej vlasti. Prezidentskú prísahu v 2010. skladal v ukrajinskom Kieve Viktor Janukovič, víťaz volieb zo 7. februára toho roku. Prezidentom bol potom do 22. februára 2014, keď bol zosadený z prezidentského úradu parlamentom. Aj na Kube riešili vodcu v 2013. Parlament tam opätovne vymenoval Raula Castra za tzv. staronového prezidenta. Pokiaľ ide o olympijské hry, ktoré už v tomto roku tie základné sú za nami, tak pred 12 rokmi Medzinárodný olympijský výbor oznámil, že dopingoví komisári ktorí vykonávali počas olympiády v ruskej Soči e, tieto testy, napokon ich bolo 2667 no a proti dopingovým pravidlám sa previnili šiesti športovci, hokejisti Niklas Beckström zo Švédska a Vitalis Pavlous z Lotyšska, bežci na lyžiach Johannes Dürr z Rakúska, Marina Lisogorová z Ukrajiny, biatlonistka Evy Sachenbacherová, Stéleová z Nemecka a bobista dokonca Talian William Frulani. Po finále Olympiády v Pjončangu v 2018 v tento deň zvíťazili hokejisti Ruska nad prekvapením turnaja nad Nemeckom a to až po predlžení 4-3. No a v 2018 došlo tiež k udalosti, ktorá potom hýbala tým, čo sa u nás dialo. Dnes už to tak veľmi neotriasa, žiaľ, malo by stále. Pokiaľ sa teda nedočkáme už konkrétnych výsledkov aj v tomto prípade, ale vyzerá to, že sa to začína strácať už v nedohľadne. Polícia krátko pred polnocou vtedy našla v rodinnom dome vo Veľkej Mači v okrese Galanta mŕtve telá muža a ženy. Zalarmovala ju rodina, ktorej sa mladý pár už týždeň neozýval. Strelné poranenie hrudníka a hlavy boli príčinou úmrtia novinára portálu SK Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Čas úmrtia sa neskôr určil na 21. februárový deň toho istého roku. Takže aj toto si možno spájať s 25 -kou. No a my si to, pokiaľ ide o petrolejku, budeme spájať aj s menom Karel Vlach. A je sa začím obzerať, pretože bol výrazne aktívny tento český dirigent a predovšetkým kapelník orchestra, ktorý si založil, čiže orchestra Karla Vlacha. On po vyštudovaní na Žižkovskej reálke a následnom vyučení sa v 30. rokoch sa potom začal angažovať v prvých hudobných súboroch založil tiež svoj vlastný, svoje vlastné hudobné teleso nazvané Charles Happy Boys, ktoré bolo neskôr premenované na jednoduchší Blue Boys no a koncom tejto dekády, konkrétne v roku 1939, založil svoj orchester, ktorý si pomenoval po sebe. A ten potom od nasledujúceho roku pravidelne vystupoval na Střeleckom ostrove, pričom hral prevzatú, ale aj vlastnú tvorbu. No a do konca druhej svetovej vojny stihol tento súbor nahrať viac ako 120 skladieb. Takto hlboko by sme do minulosti e, nemali zablúdiť, ale pôjdeme aj do 60 rokov napríklad, keď si e, text e, Jana Vericha dovolil práve za sprievodu orchestra Karla Vlacha naspievať Jiří Suchý, aj tento pán s orchestrom Karla Vlacha spolupracoval napríklad pri pesničke s názvom Cecílie. Cecílie. chce, abych zpíval, ať zvedne ruku. Nikdo? Tak poslouchejte. Já se rád pasu, rád pasu, pohledem na krásu tenkou v pasu, pasu, rád šel bych cestou, ne cestou, za pasu tenkou ne jako je Cecílie, co žije na Moravě, tam co je die oči poměnek a tváře magnolie. Kdyby chtěla, na každém prstu tak deset by jich měla. Když se usměje, roztajou závěje, celý svět okřeje. I ten Romeo Julii dal by za Cecílii. Brazílie. To je bulldozer a kombajn v jednom těle. Celé Cecílie. Nohou seje, rukou pleje, hubou mele. Zrovna nedávno jsem viděl takovou věc. Cecílie dojila krávu vzhůru nohama. Já povídám, Cecílie, co je to za nesmysl? Ona říká, jaký pak nesmysl? Jak jinak bych docílila, aby ta smetana vyšla ven z toho vemene nejdřív? dal by za Cecílii. Cecílie, když se špatně vyspí čí jako zmije, a pak bije, kde jsou poměnky a kde je magnolie. Málo stačí a Cecílii narostou hlavy dračí, leč za chvíli je moje Cecílie, zas jako lilie. Pro tu proměnu vzal jsem si za ženu Cecílie. No, zmeny tie sa týkali aj tohto samotného telesa, pretože v roku 1945 Karel Vlach ten pôvodný orchester rozpustil a rozhodol sa budovať nový. A toto nové zoskupenie začalo potom okrem iného hrať aj v kaviarni Lloyd, spolupracovať aj s Janom Verichom, keď prvá hra, na ktorej sa súbor podielal, bola Piest na oko z roku 1947 a v polovičke ďalšieho desaťročia sa orchester potom presunul do divadla ABC. V tejto dobe sa začal aj angažovať vo filmovom prostredí, No a príkladom filmu, na ktorom sa podielal, je aj animovaný filmový titul Stvoření svieta. Mám pocit, že práve s hlasom Jana Vericha sa to tiež dá spojiť. Od 60 rokov potom už to bolo viac o populárnej hudbe a vystupovaní aj v hudobnom divadle v Karlíne, sprevádzaní mnohých spevákov, aj v televíznom programe Písničky na zítra. Všetko to trvalo až do toho roku 1986, keď e, Karel Vlach zomrel, ale orchester aj naďalej pôsobil v Karlíne a vystupoval napríklad na reprezentačných plesoch. A je naozaj kam siahať, pretože tých nahrávok, ktoré orchester Karla Vlacha dokázal zaznamenať, tých je veľmi, veľmi, veľmi slušná hromada. A tá spolupráca aj so spevákmi je pestrá. Asi najčastejšie teda s dvojicou Iveta Simonová Milan Chladil, ktorého si pripomenieme v skladbičke z roku 1963. Zdenek Borovec vtedy textoval titul Permettete Signorina a v tej českej verzii to dostalo názov Signorina Capučína. Signorina počíná. Do všech novin zdarma psal bych úvodník. Pil by šťávu místo vína. Uložil bych se k spánku na chodník. Signorina, psal bych o proslavil tvou krásu, stůj, co stůj. A co víc, a co dál, já bych z lásky udělal z domu módy dům tvůj. Signorina, pro tvou píchu palác postavil bych z bílých kamenů síná svet bych kříchu a sám víckrát nepohlédl na ženu. Havana, havana, havana, signorina, pro tvou píchu ve duši prohlásím za tvůj plagiát. A kdyby snad například neměla se s čemu smát, sám bych k smíchu byl rád. Signorina, o tvé kráse nespívám, protože jsem lichotník. Manekína, vábná zdá se, nesahá ti však ani pokotník. tě žádám. Příliš lehko vážně neber obdiv můj, své srdce do dlaní ti vkládám. Svým mě obdaruj, jen se mnou šťastná vyzbyla, Karolina Čau. Tej dávame teda goodbye, ale prejdeme k eh, historicky výrazným titulom, kde minimálne teda orchester Karla Vlacha zdatne sekundoval tým, ktorí sa cez túto pesničku tiež slušne zviditeľnili. Pokiaľ ide o 48. rok, po februári 48 Orchester našiel teda to stále silné zázemie v divadle a nový režim sa snažil orchester zlikvidovať s tým, že propaguje západný spôsob života. Verejné vystupovanie, pôsobenie v rozhlase aj nahrávanie bolo vtedy výrazne obmedzené. V roku 1950 nastúpil potom do orchestra ako trúbkar, ale aj ako spevák Richard Kuberná, dostal sa takým tým vedúcim trúbkovej sekcie v 50. rokoch orchester spadal pod národný podnik Československé cirkusy, variete a lunaparky. Potom sa vrátil do divadla vo Vodičkovej ulici a v marci 1955 tam bol súčasťou hry Limonádový Joe a Nepkoňská opera, čo bolo potom neskôr aj sfilmované. No a postupne sa orchester uplatňoval aj vo filmovej muzike. Titul Cirkus bude, hudba z Marsu, to bolo z hudbou skladateľa bubeníka z prvej zostavy orchestra Jana Rychlíka a nasledoval aj spomínaný projekt s názvom Stvoření svieta. To bol ten kreslený e, príbeh. No a keď bol potom založený tanečný orchester Československého rozhlasu v roku 1960 vedený Karlom Krautgartnerom, tak e, spolu e, s týmto pánom do nového orchestra odišili aj ďalší viacerí e, členovia orchestra Karla Vlacha, len aj spomínaný Richard Kubernát, aj Jiří Jelínek, Ladislav Pikard a ďalší a vedenie sekce, saxofónovej sekcie potom prevzal Jaromír Honzák. Orchester začal spolupracovať s dvojicou Milan Chladil a Iveta Simonová od roku 1961, potom sprevádzal aj televíznu súťaž Písničky na zítra, ktoré moderoval eh, Vladimír Dvořák. No a sprevádzal tam aj Karla Hálu, Valdemara Matušku, Karla Gota, skupinu Olympik a mnohých, mnohých, mnohých ďalších. V tomto prípade to bude nahrávka, eh, ktorá nám pripomenie august roku 1972 ďalším telesom, ktoré sa v štúdiách v Daviciach objavilo, alebo v štúdiu, tak to bola skupina Františka Ringo Čecha, ktorý je podpísaný aj pod text pesničky v origináli Blue is the color, čo je teda e, hymna futbalového klubu Chelsea Londýn. No a v tej českej verzii dostala názov Zelená je tráva, a je to jedna, dá sa povedať, že z takých najvýraznejších cover verzií, pri ktorej to mnohým ešte ani dnes veľmi nevadí, že originál nie je teda pôvodný, ale že to je dovezené z britských ostrovov, pretože pesnička doslova z ľudovela. ostrou ránou. V tejto chvíli góly rozdávať nebudeme. Skôr to bude opäť jedna spomienka na 70. roky. To, čo nám doznelo, mám pocit, že patrí medzi výrazné diela. Ten originál naspievali vtedajší hráči Chelsea Londýn pred finále ligového pohára v roku 1972 No a táto pesnička sa potom stala jednou z najznámejších klubových piesní na ostrovoch. Aj v súčasnosti by to malo byť o tom, že si ju fanúšikovia spievajú na Stamford Bridge pred každým domácim zápasom. No a v krajinách českých, slovenských najznamejšia práve táto verzia s textom Františka Ringo Čecha Zelená je tráva, ktorá sa tiež uchytila ako futbalová hymna už som ju počul aj v Slovenčine a niekde je to dosť kostrbaté, lebo nie všetko je preložiteľné, tak aby to potom aj slabikovo sedelo do melódie. V 78. melódiu použil aj americký futbalový klub Vancouver Whitecaps FC pre svoju hymnu a pre letnú olympiádu v 72. bol tento song prespievaný Flemingom Antonym do dánštiny Pesnička v preklade červená, či, biela farba bola potom aj oficiálnou hymnou dánskej klubo, futbalovej reprezentácie a existuje ešte aj ďalší, niekde aj v Kanade rugbyový tým, mám pocit. No tá nasledujúca pesnička sa stala tiež svojím spôsobom hymnou, aj keď e, ide o skupinu, ktorá to e, môže zrejme už darmo skúšať potom v spoločnosti sa nejako uchytiť. No a ide to o, o nahrávku, ktorá nám pripomenie minulosť iba o rok mladšiu. Vrátime sa na festival Bratislavská líra, pretože orchester Karla Vlacha bol súčasťou aj tohto festivalu, ktorého sa zúčastnila aj skupina Olympic. Celkovo už v 60 rokoch e, to skúšali s pesničkou Krásná neznáma premiérovo v roku 1968 ako mám pocit, že dokonca prvá kapela sa tam vtedy objavili, ale vypadli už e, e, v podstate v semifinálovej časti. V 72. Petr Janda potom písal pesničku aj pre Aleša Ulma. to tiež ďaleko nedotiahla. No a v 73. došlo na titul s názvom Slzy tvý mámy. On si vtedy nerobil ilúzie, že by to výberová komisia posunula ďalej. Autorom textu sa stal pán doktor a aj literát Václav Babula. No a Petr Janda o tejto pesničke neskôr povedal aj nasledovné. Bola to jedna z mála skladieb, ktorú som písal na hotový text. Väčšinou je to naopak. Václav Babula mi priniesol text na tri strany, a ja som mu povedal, že to teda musí skrátiť, lebo to bude veľmi dlhá pieseň. Napokon to po viacerých pokusoch skrátil na jednu stranu, takže to prestalo byť také rozťahané, rozvláčte a stalo sa to teda tou hymnou všetkých kriminálnikov, e, na ktorých e, spomína ubolená mamina. Takže sozitví mámy, to by malo byť jasné. No a Karel Vlach, ten bol súčasťou histórie tejto pesničky, hlavne potom, čo bola prednesená na Bratislavskej líre a nedostala sa do finálového večera. On ju považoval za najlepšiu, ktorá v tom ročníku vtedy na festivale zaznela. No a opäť si dovolím použiť spomienky práve Petra Jandu. Všade na javisku boli hory nôd. Pán Vlach ich mal na svojom dirigentskom pulte Vary Meter. No a vidím to ako dnes, Vyhlasovali sa výsledky a pesnička do finále nepostúpila. Vtedy nastal veľký buchot, pretože sa nadýchol, zbledol, zčervenal a pred plnou sálou tresol celou silou notami o zem a ešte aj to začal komentovať dosť štiplavými slovami a bolo to z jeho strany na tú dobu veľmi hrdinské gesto. Bol jednoducho nahnevaný, že sa pesnička do finále neprebojovala. Možno malou náplasťou bola cena kritiky, ktorú si slzitví mámy na svoje konto pripísali, ale čo je najdôležitejšie, pieseň žije dodnes a dodnes je súčasťou koncertných vystúpení skupiny Olympic. spievať na festivale, ktorý mal prinášať skôr radostné veci pesničku o Kriminálníkovi s takýmto nepríliš optimistickým textom. Aj to bol teda jeden z dôvodov, prečo sa neobjavila potom v tom finále. Petr Jandaju mal spievať pôvodne sám, bez kapely, ale použil rovnaký trik ako v 68., keď išlo o skladbu Krásná a neznámá, že ten hlas členov kapely je tiež dôležitý, tak preto ich tam na tom pódiu potreboval mať. No a pri nahrávaní a aj aranžovaní pesničky mal zdatnú výpomoc Bobana Ondráčka, lebo keď pesničku teda točili, tak sa objavil v štúdiu a ponúkol pomoc s produkciou tejto piesne a bol dosť dôležitým elementom, pretože Petrovi Jandovi pomohol vtedy aj pri aranžovaní pesničky, kedy má spievať v tých nižších polohách, kedy vo vyšších, takže do deja doslova výrazne takýmto spôsobom zasahoval. Inak Olympik sa potom dočkal až v roku 1985 na Bratislavskej líre, keď zvíťazil s pesničkou Co je vôbec v nás, ktorá uzatvárala album Kanagom. No ale táto pieseň tu znela aj preto, lebo tým sprievodným telesom pri nahrávaní bol práve orchester vedený Karlom Vlachom, na ktorého spomíname pri príležitosti 40. výročia odchodu. A ešte to bude v jednej skladbičke, to bude december roku nasledujúceho, čiže 74., keď sa rodil album s názvom Melodie, ktoré nestárnou a s orchestrom Karla Vlacha ho vtedy naspieval Karel Gott. Aj s ním mal Karel Vlach slušné skúsenosti, swingový repertoár, ktorý tento tanečný orchester zaznamenával v tomto období, no a spevák s hlasom, ktorý zostáva nezameniteľným aj po tých už viac ako 50 rokoch vzniklo 12 nahrávok, no tak reprezentatívnou snáď bude tá, ktorú si vypočujeme ako záverečnú v tomto bloku s názvom Až začneme vrázky mít. Až začneme páni vrázky mít, co dál, co dál a přestanem zvolna krásný být. Co dál, co dál, vezmem vdik vším, co sudba dá a s náladou, jak za mlada, budem tím víc žít, až začneme vrát. dnes bude nám než prášky brát, co dál, co dál. A začneme druhé housle hrát, co dál, co dál. Však i stárnutí je k zvládnutí, my s rozkoší a přichuti budem tím víc nehneme vrázky víc. Až začneme páni vrázky mít, co dál, co dál. A přestanem zvolna krásný být, co dál, co dál vezmem za vším, co sudba dá a s nádou jak za mlada budem tím víc žít, až začneme vrázky mít. Až dnes bude nám než prášky brát, co dá začneme druhé housle hrát. Co dál, co dál, však i stárnutí je k zvládnutí, my s rozkoší a přichuti budem tím víc. dech a i žár, co dál, co dál. To chceme klesnout a dá se prát, my pánové, i tentokrát a 74. Aj v jeho prípade nabitá udalosťami a aj oceneniami. Dostal zlatý mikrofón, ktorý sa udeloval vtedy umelcovi, ktorý sa najvýraznejšie zaslúžil o rozvoj umenia v rozhlase a v televízii. Bol tam aj čestný titul Hviezda roku zo strany britského hudobného časopisu Music Week. Dve veľké turné po západnom Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku, Luxembursku, trojtýždňové turné po Sovietskom zveze, koncerty v Budapešti, v Bukurešti, hosťom Lenka Filipová. No a aj albumová produkcia bola výrazná, pretože hudba není zlá, LP platňa, ktorá v tom čase bola horúcou novinkou, aj s pesničkami typu Už z hor zní zvon, přijela pouť, alebo kde pak ty ptáčku hnízdo máš. Nasledoval Karel Gott 74 a hity ako Nápoj lásky číslo 10, Dívka z obrazu, Ať láska má kde kvést, Monte Cristo, v kartách ja smůlu mám, no a táto spolupráca s Karlom Vlachom to bola taká čerešníčka na torte LP platňa, ktorú nám reprezentovala práve pesnička, ktorá tak uzatvára blok spomínania na výrazného lídra, veľkého telesa, ktorého odkaz v pesničkách si ešte budeme určite veľakrát pripomínať, pretože nech siahneme kamkoľvek, tam ten orchester Karla Vlacha dosť často figuruje pri nahrávaní jednotlivých titulov. Ale budeme sa venovať samozrejme aj iným. Aj pri pohľade do hudobného kalendára je na koho spomínať v tento deň v rámci 25. februára Enrico Caruso, z toho hudobného sveta nám vyčnieva, talianský operný spevák, tenorista, narodený v roku 1873, jeden z najlepších tenoristov histórie a bol tiež e, v prvých dvoch desaťročiach 20. storočia zrejme najpopulárnejším spevákom akéhokoľvek žánru, jedným z priekopníkov nahrávania hudby Karuzové populárne nahrávky a výnimočný hlas, tak toto zostáva výrazné, urobili z neho jednu z najznámejších hviezd opernej scény a toho speváckého sveta všeobecne vplyv jeho štýlu bol taký, že prakticky všetci talianskí tenoristi a aj tenoristi iných národností sa vo väčšom či menšom meritku hlásili k jeho dedičstvu a zostal slavným napriek tomu, že v čase, keď jeho ehm, doba bola aktuálnou, až tak teda tá publicita operným hviezdám nepomáhala, ale oproti tomu je treba aj podotknúť, že Caruso bol klientom Eduarda Bernesa, no a to bol v podstate otec tzv. public relation v čase, keď bol tlačovým referentom v Spojených štátoch. Ten životný príbeh netrval dlho, len 48 rokov. Enrico Caruso zomrel 2. augusta 1921 v Neapole. Minulosťou je aj životný príbeh ďalšej hviezdy všeobecne, rodáka z Liverpoolu a najmladšieho člena kapely Beatles menom George Harrison, ten ako ročník 1943 patril tiež medzi nových oslávencov. S týmto dátumom k Johnovi Lennonovi a Paulovi McCartneymu do kapely Queerymen prišiel v auguste roku 1958. Mal 15 rokov teda. Bol samoukom, od spolužiaka si za 3 libry kúpil použitú gitaru. Podporovala ho mamina, ktorá mala veľmi rada muziku a divadlo a príchodom Georgia Harrisona do kapely sa aj domácnosť Harrisonovcov premenila na skúšobňu. Stretávali sa tam skoro každý deň. Prvá zostava vydržala do novembra roku 1959. No a v apríli 1960 trojica John, Paul a George zakladala teda opätovne kapelu. Zabicími bol Pete Best, piatým členom ešte Johnov spolužiak Stuart Sutcliffe. No a skúšali teda pesničky a postupne sa dostávali do povedomia. Vieme teda, aký boom potom ako chrobáci z Liverpoolu neskôr zaznamenali. On sa potom samozrejme aj solovými pesničkami mal možnosť zviditeľňovať, možno výrazným pre neho bol aj 1. august roku 1971, keď bol organizátorom koncertu pre Bangladeš a bol aj členom hviezdnej zostavy Traveling Wilburys, pričom túto zostavu tvorili aj Bob Dylan, Roy Orbison, Jeff Lynn a Tom Petty. Bojoval s rakovinou, tento súboj prehral 29. novembra 2001. Ako člen hnutia Hare Krishna sa nechal spopolniť ten popol potom vysypali do rieky Gangy a už rok po úmrtí v novembri 2002 vyšiel aj jeho posledný 11. štúdiový album, takže bolo na čo aj v tomto prípade spomínať na, pri, pri pesničkách takých tých novinkovejších. Dnes sa k jeho odkazu hudobne nevrátime, aj keď máme určite aj v tomto prípade kde siahať, pretože hlavne pesnička Môj veľký mák v podaní Evy Kostolániovej je odkazom na muziku Georgia Harrisona. My sa ale dnes budeme v tých následujúcich minútkach upriamovať, čo sa týka pozornosti na 26. februárový deň a rok 2016, keď v Maďarsku v Mošoň Maďovári zomrel bubeník Ďuro e, Černý, bol ročníkom 1961 a najčastejšie si ho spájame práve so skupinou Tublatanka, pretože tam prežil podstatnú časť svojho hudobného života e, s Maťom Ďurindom a Paľom Horvátom predovšetkým teda, aj keď nahrával potom ešte aj album Znovu zrodenie, kde už bol Ďuro Topora do Duban bez e, Paľa Horváta, ale spomínať budeme na prvé tri albumy a na Šlabikár ako taký, pretože ten sa objavuje v podstate na všetkých projektoch a v prípade tých prvých troch Šlabikárov to bude teda návrat aj k albumovej trojke pre mnohých najvýraznejších projektov no, skupiny Tublatanka. Tak poďme za Šlabikárom číslo 1. 85. Keď táto pesnička bola horúcou novinkou, bolo aj komplikované sa dopracovať k albumu skupiny Tublatanka, lebo bol rozchytaný a nie sa čomu diviť ani po rokoch. Spolupráca s Martinom Sarvašom ako textárom, ktorý potom s kapelou pokračoval samozrejme aj na tých ďalších projektoch než prišli už potom aj iní autory. No a Ďuro Černý ako bubeník v tejto formácii za tých zhruba 10 rokov pôsobenia natočil 7 albumov a v 96. potom zo skupiny Tublatanka odišiel a popri Tublatanke hral aj v Slobodnej Európe v roku 1995 sa stal aj autorom projektu Ďuro Černý Company kde pospájal niekoľko hviezd vtedejšej domácej hudobnej scény. Inak vyštudoval dokumentárnu tvorbu na Vysokej škole muzických umení a po odchode z Tublatanky sa tejto oblasti aj venoval filmom, režii, scenárom, kamere aj e, klipovým titulom pesnička Som on, Snežný pluch skupiny Hex je takým príkladom a v prípade Tublatanky je to skladba Ja sa vrátim vo videoklipovej verzii. Bol aj dubbingovým režisérom, napríklad e, dubbing seriálu Frasier by mal byť e, z jeho stopou a spracovával aj televízne scenáre k detektívnemu seriálu Prvé oddelenie alebo e, súdnej sieni. 5 rokov pracoval ako dramaturg ranného vysielania v rádiu Express, kde mal aj reláciu a hudbe sa venoval popri práci v prvej polovičke 90. rokov, ale mal aj teda problémy s drogami, s heroínom, ešte vážnejšie problémy boli aj s pitím alkoholu a nasledovali teda problémy aj no, pokiaľ ide o muzicírovanie, nebol schopný vystupovať a podstúpil intenzívnu liečbu pri odchode zo skupiny v 96. už to bolo o tom, že ju mal úspešne za sebou a potom hral aj v kapele Love for Many s Matušom Kľúčikom. Takéto posledné pôsobenie sa spája už so spomínanou slobodnou Európou. Jeho brat Vlado Černý ako herec sa tiež ehm, stal výraznou postavou vo svojej oblasti. My na Ďura spomíname teda pri príležitosti 10. výročia odchodu a spomíname cez Šlabikáre, ten prvý výrazný z albumovej jednotky máme za sebou ideme za šlabikárom číslo 2. trápení, čo sa týka muzicírovania. V prípade šlabikáru dá sa ísť aj pekne hlboko do minulosti, dokonca do polovičky 16. storočia, keď na československom území sa objavil jeden z najstarších známych exemplárov, slabikář český, ktorý vyšiel v roku 1547 v Prostejove a v tom čase sa žiaci učili čítať tzv. slabikovacou metódou, preto slabikář. No a že tu máme eško, to môže byť o vplyve nárečí. Niekde sa to možno šuchnúť a už bolo š na svete. Predchodcom šlabikárov boli tzv. abecedáre, ale šlabikár sa stal takým dominantným vďaka zameraniu práve na spájanie písmen do slabík ako takého medzikroku k plynulému čítaniu a niekedy slabikujú hlavne tí, ktorí prídu domov a sú prichytení pri nekalej činnosti tak to z nich ide veľmi ťažko von. No, keby neboli šlabikáre, ale abecedáre, tak by sme asi ani pri tublatanke neriešili šlabikár ako taký a musel by to Martin Sarvaš postaviť na niečom inom. Albumová dvojka, skúsime to cez vesmír, v prípade tublatanky z roku 1987 mala svojho pokračovateľa a došlo na žeravé znamenie osudu, čiže tretí profilový album, ktorý pokiaľ ide o hitovky, stojí síce hlavne na pesničke Pravda víťazí, potom na balade Láska držma nad hladinou, ale aj na titulnej nahrávke. Žeravé znamenie osudu, ďalším titulom zo série nadčasových a dodnes eh, aj na koncertoch vďačne prijímaných, to je práve záverečná pesnička Môj starý dobrý kabát, ale aj Šlabikárova trojka si svoje miesto na tomto albume našla. Dnes tú spomienku na Ďura Černého bude aj uzatvárať. naša cesta tiež pokračuje. Pri šlabikároch by sa dalo ešte posedieť celkom dlho, lebo tak tu Blatanka ich ponúkala aj na tých ďalších albumoch s tým logickým číslom 4, 5, 6 a tak ďalej. Mám pocit, že 11 by ich mohlo byť už. No a keď sa pozrieme ešte na históriu toho klasického šlabikára, tak mal aj svoj symbol, kohútika, aspoň teda staré šlabikáre sa často nazývali kohútik, čo dostali podľa obrázka na konci knižky, ktorý mal deti motivovať k usilovnosti. No a z tých 70 -tých, 80 -tých rokov si pamätáme tiež svoje šlabikáre, v ktorých sme sa učili čítať a stretávali sme sa s postavičkami ako mama, otec a tak ďalej. Však napokon kto by si nepamätal z tej mojej generácie rímy typu mama emu a od mami zajaca s veľkými ušami a, a, a tak ďalej, balóny, báby, motúzy to sme tiež svojho času mali ponúknuté aj cez pesničky takže boli tu ilustrácie Albina Brunovského, Vincenta Hložníka ktoré sa v tých šlabikároch objavovali, ale tým hudobným šlabikárom, ktorým listujeme, tak e, tomu bude dnes dominovať ešte jedno meno a to už je oslávenec práve z 25. februára pred 80 rokmi sa v Košiciach narodil básnik, eseista, dramaturg, prekladateľ a pre nás, čo je najpodstatnejší aj textár, Jan Štraser. Zrejme by sme ho sem ťažko dnes lanárili, lebo sme fuj fuj pre ľudí, ktorí sa na svet pozerajú tak ako on aktuálne, ale počuli sme aj pri návšteve Oskara Rožu, že svojho času mal trošku iné ehm, nazeranie na svet, záležalo na dobe, v ktorej bol aktívny a v ktorej sa potreboval týmto písaním aj držať na popredných pozíciách. To už je jeho ehm, nesenie si v životnej púte a všetkého, čo s tým priamo, nepriamo súvisí. To riešiť nepotrebujeme, pre nás je podstatné to, čo vytvoril. A tak ako svojho času Michal Tučný spieval pre väzňov vo Valdiciach a tiež ho nikto nespájal s väzňami, ani dodnes ho nespája, pretože on nešiel podporovať ich aktivity z predchádzajúceho obdobia, tak ani my nebudeme spájať texty Jana Štrasera s tým, čo robil okrem toho a vytvoril toho celkom dosť a celkom aj výrazné veci. Tá úvodná, ktorá nám tu teraz bude znieť, sa spája aj s bratislavskou lírou a s Petrom Hanzelim, keď v 78. roku tam vyslali Karola Duchoňa s pesničkou, ktorú natočil s bezinkami a orchestrom Gustáva Broma pod názvom Hrám. Hrám. pieseň hrám a spievam vám, vám, vám. O čom budem na bo- poprosím. som z tých, čo prosiť treba, hrám, pre vás hrám. Piesem, čo mi spadla z neba rád, pre vás hrám. Pár tónov slnečných vám nedám, spievam, kým mi stačí rýka, hrám, hrám, hrám. Pár tónov slnečných vám nedám, spievam, kým mi stačí rýka, hrám, hrám, hrám. S piesťou sa hneď lepšie žije, hrám, pre vás hrám. Šipku snov a poézie v nej nesiem k vám slnečný vám nej dám. Spievam, kým mi stačí, ja hrám, hrám, hrám. Pár tónov slnečných vám nej dám. Spievam, kým mi stačí, ja hrám, hrám, hrám. Už tu piesem všetci viete, dal som ju vám. Hrám ju v zime, hrám ju v lete, rád som, že ju mám. Pár tónov slnečných vám jej dám.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 Hrám ju v zime, hrám ju v lete, rád som, ju mám. Pár tónov slnečných vám dám. Spievam, kým mi stačí riga, hrám, hrám, hrám. Pár tónov slnečných vám dám. Spievam, kým mi stačí riga, hrám, hrám, hrám. Prvý pohľad na líru za nami. Aj nasledujúca pesnička bude z tých, ktoré na tomto festivale zneli dokonca o rok skôr. No a k nej sa prepracujeme cez taký základ v rámci životopisu autora textu, básnika, prozaika, textára Jana Štrasera, rodáka z Košíc, e, čerstvého osemdesiatníka, ktorý po ukončení štúdií na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského pracoval potom ako redaktor časopisu Mladá tvorba, potom postupne ako dramaturg poetickej scény, vojenského umeleckého súboru a štúdia S. Bol aj redaktorom slovenských pohľadov, potom týždenníka Dominofórum, v 68. vydal prvú básnickú zbierku, s názvom Odriekanie. No a tie pesničkové texty píše tak zhruba od e, konca 60 rokov a viaceré z nich sa dostali do pozície úspešných cez jednotlivé nahrávky. Častá bola spolupráca hlavne s Mekým Žbírkom, pretože vznikali piesne priebežne už od e, tých 70 rokov a oni sa potom do Mekyho repertoáru dostávali aj na albumoch z neskoršieho obdobia. Už aj v čase modusáckom vznikla jedna výrazná pesnička, ktorú Meky v roku 1977 na tej bratislavskej líre aj ponúkol pod názvom Zažní. Zažní. dverí cez pesničku. Úspech na Bratislavskej líre si Jan Štraser zapísal, pokiaľ ide o jednotlivé ocenenia zlatá, strieborná, bronzová, len v eh, tom roku 1970, keď došlo na pesničku, eh, ktorú zhudobnil Bohumil Trnečka. To všetko bolo včera. Interpretkami sa stali Marta a Tena Elefteriadu, spievali teda v Slovenčine a skončili na druhom mieste za Marcelou Lajferovou a skladbou Slova tretí e, interpret e, to bol e, alebo tretia bola Jitka Zelenková ale pesnička S létem létám tak toto bola konkurencia tá najvýraznejšia a potom už došlo len na piesne, ktoré boli síce medzi súťažnými, ale evergreeny sa z nich stali nie preto, že by získali nejakú odmenu, ale preto, lebo mali v sebe ukrytú určitú charizmu, ktorú pesnička potrebuje vyžarovať a mám pocit, že zažni je jednou z takých najdominantnejších. V prípade Mekyho Šbírku samozrejme dali by sa použiť aj ďalšie pesničky typu e, Prvá, e, Zima, zima, Zlodejka snov, ešte z toho modusáckého obdobia známy tón, alebo dueto s Darinou Kerovou. Máme svojich 17, ale to ešte mám pocit, že to bol orchester Gustava Offermana, s ktorým Meky mal možnosť ešte pred modusom spolupracovať a naspievať niekoľko pesníčiek. Takže takáto bola ich dlhoročná spolupráca, e, ktorá sa preniesla aj na albumové tituly typu KO alebo Dúhy. neboli to len zlomky poznania, a Samozrejmý svet a takéto singlové záležitosti. Čo sa týka Jana Štrasera, tohto pána sme zastihli práve v období, to bol ten 77., keď bol vo vojenskom umeleckom súbore a e, vstúpil aj do komunistickej strany a vedoval sa aj prekladom neskôr, nielen písaniu textov, prekladal napríklad do ruskú literatúru od Puškina Lermontova, Pasternaka a ďalších. A bola tam aj nemecká literatúra, ktorej sa venoval, ale pre nás bude teda dominantnejší ako textár populárnych pesničiek a keď už Meky Šbírka napríklad, tak aj muzikál Neberte nám princeznu s hudbou Deža Ursínyho, lebo to sú tiež texty Jána Štrasera, ale Mekyho sme už počúvali, tak poďme za Marikou Gombitovou. Budeme verní samozrejme dvom pesničkám zo strany Jana Štrasera, čo sa týka textárskej práce, ale ten 25. február patrí aj iným a medzi majstrov pera sa zaradil aj Karlo Goldoni, rodák z Benátok, narodený v roku 1707, sluha dvoch pánov alebo prefíkaná vdova. To sú diela, ktoré tu po ňom zostali. Paulina Klementina Metternichová narodená vo Viedni v roku 1836, tak e, to bola popredná viedenská, ale aj parížská aristokratka, preslávená hlavne svojim šarmom a eleganciou a propagátorka Richarda Wagnera a Bedřicha Smetanu. V zahraničí Pierre Auguste Renoir, francúzsky maliar, ten sa narodil v roku 1841. Svoje diela zasvetil hlavne ženskej kráse, Takže Diana ako loukyňa, ženský akt v slnečnom svetle alebo veľké kúpanie, to sú diela, ktoré pútajú pozornosť aj po rokoch. Ďalší majster pera Karl May, nemecký spisovateľ dobrodružných románov, ten bol ročníkom 1842 a najznámejšou postavou samozrejme náčelník Apačov, Vinetu, z tých neskôr narodených eh, Pavel dostal český divadelný dramaturg, textár, scenárista, režisér, publicista, neskôr bol aj ministrom kultúry. Ročník 1943, narodený v Olomouci, zomrel v júli 2005. Jaroslava Hanušová, tá bola ročníkom 1949, bola aj divadelnou a v menšej miere aj televíznou a filmovou herečkou, prevažne komediálnych úloh a preslávila sa hlavne ako Jaruš v estráde Možná přijde i kouzelník. Zomrela v roku 2016, tri dní pred narodeninami, 22. februára. Vladimír Kratina, český herec, aj spevák, pesničkár, producent, ten je ročníkom 1952. Martin Klásek, narodený o 5 rokov neskôr, bábkár, tiež spevák a interpret, hlavne Hurvinka a Spejbla šéf umeleckého súboru divadla Hurvinka alebo Pejbla a Hurvinka. Tak to je ďalšia postavička. No a Sean Austin, 71 ročník, známy aj z filmového spracovania Pána prsteňov, kde stvárnil hobita Sema. Ten je na konci tohto mini zoznamu a ešte si pripomenieme aj tých odchádzajúcich, ale Ďalšia pesnička, ktorá na nás čaká, tak to bude titul zo strany Marcely Lajferovej, pretože aj tá má vo svojom spevníku texty Jána Štrasera, pamätníček prvej dámy, letný kalendár, pesničku Posledná láska, alebo titul s názvom Sprav mi jar. La, la, la, la, la. podrieme v pápri. Len zima vchádza do dverí, keď teba nie je prázdny svet, chcem cítiť krídla tvojich vier. Keď teba nie je prázdny svet, chcem cítiť krídla tvojich vier správný jar nemáš. jarným válkom roztop srieň. Srieň mojich štyroch prázdnych stien. Príď ako k veršu kráčarím a ja tej básni uverím. Príď ako veršu a ja tej básni uverím. zázrakov je veľa aj vďaka pesničkám a v prípade textov Jana Štrasera sme tých zázrakov mali možnosť zaznamenať viac v podaní napríklad Riša Millera pesničku Tlaková níž ale je tam aj slom v porceláne pri Beate Dubasovej svieti skladba Ten príbeh je preč Dušan Grúň, Pán Splátna, Peť dám, Vonia kakao, dueto s Karolom Duchoňom to sú tiež nahrávky, ktoré sa stali takými výraznejšími výlety Evy Kostolániovej aj dueto s Michalom Dočolomanským Pozri, mám už svoje roky je tu aj Kolibrík Evy Mázikovej, Tatiana Iva Helera Pieseň v bielom tričku a vláčik Jany Kocianovej no a v tomto zozname svietie Peter Lipa Jedna noc za dosť alebo pesničky z muzikálu Siráno z predmestia spolu s Kamilom Peterajom textovali, takže Ja nemám lásku v malíčku, tiež môže byť, že mnohí zaregistrovali. Záver bude patriť e, nahrávke, ktorá sa spája so seriálom e, Štipku soli s Jozefom Abrahamom, Milkou Vášáriovou v hlavných úlohách. Ale predtým ešte pohľad do zoznamu odchádzajúcich s dátumom 25. február a spomienka sa môže týkať aj mena Paul Julius Reuter, ktorý bol vydavateľom eh, agent, a zakladateľom hlavne britskej tlačovej agentúry Reuters. Zomrel v roku 1899. Britský maliar a ilustrátor John Tenniel zomrel v roku 1914, známy ilustráciami knižky Alica v krajine zázrakov. Pred 43 rokmi svoj príbeh dopísal americký spisovateľ a dramatik Tennessee Williams, autor známych divadelných hier Električka zvaná túžba alebo Mačka na horúcej plechovej streche. O 20 rokov neskôr sa to týkalo hneď dvoch pánov. Na jednej strane je to talianský filmový herec, scenárista a režisér Alberto Sordi, považovaný za kráľa talianskej komédie. Z tej českej strany to bol odchod rodáka z Karvinej menom Oto Ševčík, ktorý bol hercom, režisérom, možno najznámejšou postavičkou knieža pán z dvojice rozprávok princezna Zemlejná, Zdeňka Trošku, Jan Teplý, český herec, pražský rodák, ročník 1931, rovnako ako Oto Ševčík, ten zomrel potom o 4 roky neskôr, v 2007, zahral si po viacerých výrazných tituloch, boli tam Skřivánci na niti, Ucho, Fešák Hubert, oznamuje se láskam vašim a tiež bol spoluzakladateľom Hereckej asociácie, ktorý bol potom 14 rokov prezidentom. Francisco Sánchez Gómez, eh, španielský hudobný skladateľ, gitarista, ten zomrel v roku 2014, známy bol hlavne pod menom Paco de Lucia. Mám pocit, že je to meno, ktoré v hudobných vodách niečo znamenalo a môže byť, že znamená aj aktuálne pre mnohých. V roku 2016 zomrel český animátor, scenárista a výtvarník Zdeněk Smetana. Preslávil sa najmä televíznymi večerníčkami, vrátane rozprávok z Machu a Kapradia, alebo Papradia skôr, v ktorých teda priviedol na tento svet postavičky Kremienka a Chocholúšika, čiže Kremielka a Vochomúrku, No a Bill Paxton, americký herec, eh, je to už 9 rokov od jeho odchodu. Zahral si napríklad astronauta vo filme Apollo 13, predavača v autobazáre, údajného agenta, zase v titule Pravdivé lži alebo hľadača pokladov v Titaniku. Bol ročníkom 1955, inak zaujímavosťou je, že bol jediným hercom s takým zvláštnym hetrikom, pretože bol vo filmoch postupne zabitý Terminátorom, Ajvotrelcom a v roku 1990 aj Predátorom. Takže mu boli eh, zverované dosť často práve takéto tragické postavičky. No, snáď tragédiou nebol obsah toho, čo máme už v tejto chvíli za sebou, tak k tomu dodám ešte mávnutie Emila Frátrika ako ďalší príspevok zo strany Jana Štrasera No a do počutia pri ďalšej Petrolejke. Už teda marcovej sa teší Peter Kršiak.